stvorio nebesa i zemlju i koji je dao tmine i svjetlo. A potom oni koji ne vjeruju njemu druge ravnim smatraju. A zatim kaže Huvalladhi khalaqakum min tin thumma qada ajala On je onaj koji vas je stvorio od zemlje i koji je odredio čas određen. Wa ajalu musamman indahu a vrijeme časa, znanje o tom vremenu je samo kod njega. Thumma entum temtarun. A zatim vi ponovo sumnjate. Pa je uzvišeni gospodar, nakon što je spomenuo da je stvorio nebesa i zemlju i dao svjetlo i tmine, spomenuo da je čovjeka stvorio od zemlje. Kao što kaže plemeniti gospodar u suri Atin, od Tini, od Zajtun, tako mi masline i smokve, tako mi smokle, smokve i masline. Wa turi sinin i Sinajske gore, wa hadhal baladil amin i ovoga bezbjednog grada. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mi smo čovjeka stvorili u skladu najljepšim. Pa je plemeniti gospodar zakleo se u tri ajeta sa četiri zakletve za redom. Tako mi masline, i tako mi smokve i tako mi Sinajske gore i tako mi kaže gospodar ovog bezbjednog mjesta, misli se na Meku, mi smo doista stvorili čovjeka u najljepšem skladu. Pa kada je rekao lekad, slovo lam, u ovom ajetu ima značenja zakletve. Pa će to biti pet uzastopnih zakletvi uzvišenog gospodara da je on čovjeka stvorio u najljepšem skladu. A zatim kaže ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ A potom ćemo ga mi vratiti u najniže dubine illa allazina amanu wa amilu salihat osim onih koji vjeruju i koji budu dobra djela radili falahum ajrun ghayru mamnun njima slijedi nagrada neprekidna pa je uzvišeni gospodar spomenuo da je čovjeka stvorio od zemlje i spomenuo je da ga je stvorio u najljepšem skladu kaže uzvišeni gospodar u suri al-a'raf laqad khalaqnakum thumma sawarnakum mi smo vas stvorili a zatim smo vam lik dali summa qulna lil malaikati isjudu li adam a zatim smo melekima rekli sejdu ademu učinite fesejdu i sejdu su učinili illa iblis osim iblisa lem yakun min sajidin on nije bio od onih koji su sejdu učinili pa je spomenuo da je čovjeku dao najljepši lik ili da mu je dao lik u suri fitar plemeniti gospodar kaže ja ejuhel insan O čovječe, ma gharrake bi rabbike al kerim, šta te je odvratilo od tvoga plemenitog gospodara? Eladhi halakak onoga koji te je stvorio, fesawake fe adelek, i dao ti je oblik i učinio te uspravnim. Pa je spomenuo da je stvorio čovjeka i dao mu da bude uspravan. Međutim, i pored toga, čovjek nije biće koje ne griješi. Kaže uzvišeni gospodar, Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allah želi da vam primi pokajanje. Želi da se njemu vratite. A oni koji slijede strasti, kaže plemeniti gospodar, žele da daleko sa pravog puta skrenete. Pa je nasuprot spominjanja toga da on od nas želi da mu se vratimo i pokajemo, spomenuo da oni koji slijede strasti žele da mi daleko sa pravog puta skrenemo. Pa je nasuprot vraćanja Allahu spomenuo slijedjenje strasti. Kaže uzvišeni Allah u suri An-Nisa iz ovog ajeta Wallahu yuridu an yukhaffifa ankum. Allah želi da vam olakša. Wa khuliqa al insanu da'ifa. A čovjek je stvoren slabim. Čovjek je stvoren slabim, pa mu treba olakšanje. Jer da je stvoren jakim, ne bi mu trebalo nikakvo olakšanje. Slabost čovjeka primarno i najprije ogleda se u dvije stvari ogleda se u tome da je čovjek neznalica i da je nepravedan. Kaže uzvišeni Allah u posljednjem ajetu sure Al-Ahzab predposljednjem Inna aradna al amanata ala as-samawati wal ard wal jibal Mi smo ponudili emanet, povjerenje nebesima i zemlji i brdima fa abayna an yahmilnaha pa su se sustegli od toga da preuzmu taj emanet wa hamalaha al-insan pa ga je ponio čovjek innahu kana zaluman jahula on je doista veliki nepravednik i veliki neznalica pa je uzvišeni nasuprot emaneta spomenuo dvije osobine koje čovjek ima i koje ga sprečavaju da ponese emanet kako treba. A to su neznanje i nepravda. Kaže uzvišeni Allah u suri Ar-Ra'd وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا I tako smo ga mi, to jest Kur'an, objavili kao mudrost na jasnom arapskom jeziku. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ Ako budeš slijedio njihove strasti. Min ba'di ma ja'aka min al-ilm, nakon onoga što ti je došlo od znanja, malaka min Allahi min waliyyin wala nasir. Tebi od Allaha nema ni zaštitnika ni pomagača. Pa je spomenuo da je objavio mudrost Kur'an na jasnom arapskom jeziku nasuprot slijedjenja strasti. S kome? Svome poslaniku, alihi salatu, alihi salatu vesera. Kaže plemeniti gospodar u suri Ali Imran, Zujine lim nasi hubbu šehevati minan nisai i wal banine wal qanatir il muqantara. Ljudima se čini lijepim ono što vole od strasti. Žene, djeca, sinovi, gomile blaga mine zahebi wal fidda, od srebra i zlata, wal hajli il i lijepih konja, wal hajli il musawwameti wal an'ami wal harth i stoke i usjeva. Pa je uzvišeni gospodar spomenuo šest stvari. Žene, sinove, gomile srebra i zlata, a ako ih odvojimo, bit će dvije kategorije, gomila srebra i gomila zlata, spomenuo je konje i spomenuo je usjeve i stoku. Ovo su stvari u kojima se ogledaju tjelesne strasti kod ljudi. Kod većine ljudi. Dalje, kaže uzvišeni gospodar Zalike meta'ul hayati dunja Wallahu indahu husnul ma'ab To je uživanje na ovom svijetu, a kod Allaha je boravište lijepo. Kul unabbiukum bi hajrim min zalikum, reci hoćete li da vas obavijestim onome što je bolje od toga? lil ladina teqav inda rabbihim jannat oni koji se budu bojali svoga gospodara, njima će biti džennetske bašte, teđri min tahti el enhar, kroz koje će, ili ispod kojih će rijeke teći, wa azvađu mutahara, halidine fiha wa azvađu mutahara, wa ridlanu min Allah, džennetske bašte u kojima će vječno boraviti i čiste žene i zadovoljstvo od uzvišenog gospodara. Pa je ove stvari spomenuo nasuprot onih stvari kojima se ljudim, koje se ljudima čine lijepim. A zatim kaže Wallahu basirum bil ibad Allah dobro vidi svoje robove. Pa onaj ko zna i vjeruje da ga Allah dobro vidi, on će biti od onih kojima to neće dozvoliti da se strasti i slijedjenje strasti bude preče od onoga što je spomenuo u ajetu iza toga, a to jeste da žudi, teži i nastoji steći ono što je kod Allaha, ono što je prebivalište ljepše. Zatim kaže uzvišeni Allah opisujući one koje je nazvao svojim robovima. Alladine yaqulun oni koji govore Rabbena innena amenna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Gospodaru mi doista vjerujemo. Pa nam oprosti naše grijehe i sačuvaj nas sačuvaj nas bolne patnje. A zatim spominje svojstva njihova koja nisu svojstva na jeziku, nego su njihove osobine, njihov moral, njihov karakter. Kaže, الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار wal-mumfiqine, wal-mustagfirine bil-ashar. Oni koji su strpljivi, oni koji su strpljivi, oni koji su istinoljubivi, iskreni kada govore, oni koji su pokorni uzvišenom gospodaru, oni koji udjeljuju i oni koji u zadnjim i posljednjim časovima noći za oprost grijeha moli. Pet stvari koje ukoliko se čovjek njima okiti i ukrasi su garant da će biti od onih robova koje je Allah spomenuo da ih vidi i to je garant da će biti od onih koji će dati prednost Allahovom obećanju nad onim što se ljudima čini lijepim. Asabirin. Oni koji su strpljivi. Na čemu? Na čemu? ili u čemu, ili od čega. Strpljivi su na onome što im je Allah naredio da izvrši. Strpljivi su da ne urade ono što im je gospodar zabranio da urade. Strpljivi su ako se zadesi nešto što nije u njihovoj moći, pa ih pogodi ili pogodi njihove bližnje. Asadikin. I koji su istinu dobili. Istinu govore makar to bilo protiv sebe samih. Ja ejuha alladhina amanu kumu qawamina bil qisti shuhada lillah. Sura Nisa. Ovi koji vjerujete, budite pravedni svjedoci Allaha radi. Walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin. Pa makar to bilo protiv vas sami ili protiv vaših roditelja ili protiv vaših djece. As-sadiqin, oni koji su iskreni i koje će iskrenost voditi ka Allahovom zadovoljstvu na ovom svijetu i Allahovom zadovoljstvu na, ovom, na onom svijetu. Al-qanitin, oni koji su stalno pokorni uzvišenom gospodaru. Allah svome poslaniku, ali i salatu se nam, navodi primjere da bi poslanikovo srce učvrstio, da bi poslanikovo srce učvrstio na njegovoj vjeri. Kaže u suri Al-Hud وَكُلَّنْ نَقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ I sve što ti kazujemo o vijestima, o poslanicima, to je zbog toga da učvrstimo srce tvoje. Ako je poslaniku, alaihi salatu wasalam, koji je vidio Džibrila, čuo Džibrila, koji je vidio ono što mu je Allah dozvolio da vidi od dženneta i džahennema, koji je bio na mi'arađu, na sedmom nebu, i vidio ono što je vidio od gajba koji mi ne vidimo. Ako je tom čovjeku trebalo kazivanje o vjerovjesnicima, da ga se učvrsti na Allahovoj vjeri. Pa kako onda da to ne treba onome koje je ispod njega, a nema niko da nije ispod njega, ali i salatu sara. Pa mu je plemeniti gospodar često navodio primjer pra oca monoteizma Ibrahima alisara. Kaže u suri Nahal 23 inne Ibrahime kane ummeten qaniten lillahi hanifa wa lam yakun min al mushrikin doista je ibrahim bio ummet u stalnoj pokornosti Allahu udaljen od od širka i nikad nije bio mnogobožac pa je rekao da je ibrahim bio ummet Šta je ovdje ummet? Ummet u ovom ajetu znači imam ili uzor ili primjer, lijep i pozitivan primjer ili lider. Pa je Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, njegov gospodar, za primjer navodio Ibrahim a.s. koji je bio u stalnoj pokornosti. Kada? U stalnoj pokornosti kada je imao mnogo sljedbenika, kada je imao mnogo pomagača ili kada je bio sam i kada osim njegove žene Sare njemu niko nije vjerovao da je on Allahov poslanik. Pa kada je trebalo poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam da zna za primjer Ibrahimov u samoći u suprotstavljanju svih Ibrahimu da bude privržen Allahovoj vjeri, onda zasigurno to treba i nama. Al-qanitine al-munfiqin. Oni koji udjeljuju a nije rekao šta udjeljuju. Oni koji udjeljuju, kaže uzvišeni gospodar, a ne spominje šta udjeljuju. Ne spominje šta udjeljuju da bi ostavio slobodno ljudima da udjele od onoga što im je on dao. Nije odredio šta udjeljuju. Nije u pitanju imetak, zato što nemaju svi imetak. Nije rekao usjevi zato što se ne bave svi poljoprivredom. Nije rekao proizvodi zato što se ne bave svi proizvodnjom, već je rekao udjeljuju da bi obuhvatio sve ono što se može udjeliti. Pa ako je to u pitanju imetak, onda nek to bude imetak. Ako je u pitanju znanje, onda ne to bude znanje. Ako je u pitanju to neko drugo materijalno dobro koje može koristiti drugima, onda ne to bude drugo materijalno dobro koje može koristiti drugim ljudima. Ovo je slično početku Kur'ana u kojem uzvišeni kaže Elif la mim Zalika al-kitabu la rajba fi, ovo je knjiga u koju nema sumnje, huda lil muttaqin, uputa je ona onima koji su bogobojazni, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, oni koji vjeruju u ghaib i koji namaz obavljaju i koji dio od onoga što im mi udjeljujemo drugima daju. Pa nije odredio kome daju. Jer se ovdje ne odnosi ajet na zekat. Ajet se odnosi na općenito udjeljivanje. Zekat ima svoje kategorije. Rekao je i dio od onoga što i mi dajemo udjeljuju drugima. Nije spomenuo ko su ti drugi da bi mi znali da imaju različite kategorije Allahovih stvorenja kojima možemo udjeliti. Kaže Allahu poslanik ali salatu wasalam. Za svaku živu jetru čovjek će imati nagradu. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam i plemeniti gospodar ukazao nam je na dobro djelo prema hajvanu. Allah vam dao svako dobro. Prema hajvanu. Onaj ko učini dobro prema hajvanu, nadajući se nagradi gospodara, on može očekivati nagradu od gospodara, a svi znate hadis u kom poslanik Ali Salatu Selam kaže da je čovjek ušao u džennet zbog toga što je napojio psa. Zbog toga što je zbog Allaha uradio tu stvar. Bila je velika da mu je Allah oprostio i u džennet ga uveo. wal mustaghfirine bil ashar. I oni koji u zadnjim časovima noći oprost za grijehe traži. Bili su strpljivi, iskreni, pokorni, udjeljivali su, ali imali su poseban posebnu osobinu, a to je da su u zadnjim časovima noći. Kad se najslađe spava? Tražili su tada oprost za grijeh. Pa je jedan od najvećih znakova slasti imana kad čovjek radi Allaha ostavi stvar koja je njemu slatka čovjekova je potreba normalna i potpunost da spava. Međutim, kada tu potpunost upotpuni da jedan dio od toga što mu je slatko žrtvuje radi Allaha, Allah će mu to nadomjestiti slatkoćama kod njega plemenitog u dženinskim odajama. Ovo su bile stvari koje su osobina onih koji ne slijede tjelesne strasti. Kaže uzvišeni gospodar u suri Al-Araf وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنْسَلَحَ مِنْهَا I kazuju im vijesti o onome kojem smo mi dali naše ajete, pa koji ih je ostavio, فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Pa ga mu je došao šeitan i onda je zalutao. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا A mi da smo htjeli, mi bismo ga sa njima uzdigli. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Međutim, on se spustio nisko i slijedio je svoje strasti. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ Primjer njegov je kao primjer psa in tahmila alejhi jelheth ako ga potjeraš on dahće au tetruku jelheth ili ga ostaviš a on daće. Navodi Ibn Đari Retaberi u svom tefsiru, i to je mišljenje većine mufesira, kao što navodi Kurtubi, da se ovi ajeti odnose na čovjeka po imenu Umeja ibn Abi Asalt, al Ethaqafi, koji je bio izrazito inteligentan čovjek, koji je tragao za istinitom vjerom. I u tom traganju za istinitom vjerom nije žalio truda. Ovaj Umeje je čitao Tevrat koji je došao do njega i čitao je Inđil. Međutim, nije našao u Tevratu i Inđilu ono što je on smatrao da je ispravna vjera. Pa se pridržavao onoga za što je bio siguran da je ostavština Ibrahimove vjere. Čak kao što navodi Ibn Đeri i Taberi u svom tefsiru, on je zabranjivao ljudima vino. Zabranjivao je opijanje. Govorio je da to ne valja, da je loše. I tvrdio je, tvrdio je, znajući i čitajući dijela sljedbenika knjige, da će se u Arapima ili među Arapima pojaviti poslanik. Umeje je otišao u Bahrein, oblast koja se danas nalazi na istoku kraljevine Saudijske Arabije, kada je čuo da se u Mekki pojavio čovjek koji tvrdi za sebe da je poslanik. Kada je u Meje došao u Mekku, zatekao je ljude, kako spominju, Muhammeda alaihi salatu wasalam i njegovo pozivanje u vjerovanju Allaha. Umeje se dvoumio da li da prihvati ili da ne prihvati islam. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam za ovog čovjeka u hadisu kojeg bilježi Buharija وَكَادَ أُمَيَّ أَنْ يُسْلِمْ Umeje samo što nije bio primio islam. Nije primio islam dok je poslanik alaihi salatu selam bio u Mekki, otišao je u Šam. Pa je nakon bitke na Bedru vratio se u Meku i oplakivao je mušrike koji su poginuli na Bedru. Umeje je umro kao nevjernik. A Allah nam je ostavio primjer njegov kao vječiti primjer za vjernike do sudnjeg dana. Vratimo se na ajete. Vatlu alihim nebe alladhi atajnahu ajati nakazuju im vijesti onome kome smo mi dali naše ajete. Fenselaha minha pa se od njih okrenuo i ostavio ih. Fe etbe'ahu šeitanu fe kane min el gavin pa mu je došao šeitan i onda je bio od onih koji su zavutali. Walau ši'na la rafa'nahu biha da smo mi htjeli, mi bismo ga njima uzvisili. Slično onome što je rekao poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu kojih bilježi ima muslim od Omera radijallahu anhu, da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao in hada alkitab jerfa'u Allahu bihi aqwaman wa yad'u bihi alakhirin Allah sa ovom knjigom uzdiže neke ljude, narode, a druge spušta. Pa kaže, mi da smo htjeli, mi bismo ga njima uzvisili. Međutim, walakinahu akhlada ila al-ard, on se spustio i ponizio, wattaba'a hawa. I slijedio je strast. Pa je u ovom ajetu uzvišeni gospodar rekao Heva, za razliku od ajeta iz sure Ali Imran, kada je rekao Šehevat. Šehevat je množina od riječi šehva, strast. I podrazumijeva se uglavnom tjelesna ili materijalna strast. Dok je hela, množina elehla, također strast u našem skromnom jeziku, ali podrazumijeva se u Kur'anu pod izrazom hela, slijedjenje duhovnih ili bolje rečeno psihičkih strasti. Kao što je strast da čovjek bude glavni, strast da čovjek bude prvi, strast da ljudi spominju čovjeka po dobru, pa makar on to ne radio. Strast za vođstvom, strast za spominjanje u lijepom kontekstu. To su psihičke strasti, ako možemo tako reći. Pa umeju nije sa pravo puta i ostavljanja Allahovih ajeta skrenulo slijedjenje tjelesnih strasti. Nije ga slije, slijedjenje materijalnih strasti navelo da ostavi uputu koja je došla od uzvišenog gospodara. Već njegove psihičke strasti. Umeje je želio da on bude poslanik kojeg će Allah poslati svim ljudima. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ Njegov primjer je kao primjer psa in tahmil alejhi jelheth, ako ga potjeraš, on dahće, evo te truku jelhef, ili ga pustiš, a on dahće. Svejedno, što god uradiš, on se ne osvrći. Nema argumenta koji će takav čovjek prihvatiti. Zašto? Zato što on smatra da ono što on ima u svojoj glavi, da je to najbolje što postoji. Ako on smatra da samo istina do ljudi može doći preko njega, on neće dozvoliti, dopustiti sebi da prihvati istinu ako dođe od nekog drugog. I nije od onih koji su istinoljubivi, koji svjedoče, pa makar to njihovo svjedočenje bilo protiv njih sami. To je primjer fizič, psihičkih strasti. Allah uzvišeni je upozorio u svojoj knjizi poslanike na slijedjenje strasti i upozorio je svoga miljenika Muhammeda alaihi salatu wasalam na slijedjenje strasti. Kaže uzvišeni gospodar u suri Sa'd Ja Davudu inna ja'alnake khalifatan fil ard. O Davude, mi smo te učinili namjesnikom na zemlji. Fahkum bejna nasi bil haq i među ljudima slijedi pardon, među ljudima sudi po istini وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ I nemoj slijediti strast pa da te ona odvede sa Allahovog puta. Inna alladhina yadilluna an sabili Allahi lahum azabun shadid. Oni koji budu skrenuli sa Allahovog puta, njih čeka teška kazna. Pa je Davudu, ali i koji je stalno spominjao svoga gospodara jutrom i večeri i sa njim zajedno brda i ptice, došlo upozorenje da ne slijedi svoje strasti. Kaže uzvišeni gospodar u suri Al-Baqara وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِنْ لَتَهُمْ Sa tobom neće biti zadovoljni ni jevreji, židovi, ni kršćani. Sve dok ne budeš slijedio njihovu vjeru. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَسِيرٍ Ako budeš slijedio njihove strasti, nakon onoga što ti je došlo od znanja, onda nećeš od Allaha naći ni pomagača, ni zaštitnika. Neko kajeta iza toga, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm ako budeš slijedio njihove strasti nakon onoga što ti je došlo od znanja innaka idhan la min al-zalimin ti ćeš tada doista biti nepravedan nepravednost insana koja je od slabosti insana koja mu je urođena i sa kojom je stvoren pa je Allahovom poslaniku, ali i salatu wasalam, došlo upozorenje da ne smije slijediti strasti sljedbenika knjige. Zašto? Da ne slijedi strasti sljedbenika knjige. Zato što su sljedbenici knjige svoje knjige izmijenili. I Allahovu vjeru iskrivili i sa pravog puta skrenuli. Pa je Allah njega poslao, alaihi salatu wasalam, da im na iskrivljivanje, iskrivljavanje i ono što su skrenuli ukaže. Zabranio je i upozorio poslanika, alaihi salatu wasalam, na slijedjenje njihovih strasti. Tada ba'de ma ja'aka min al-ilm. Nakon onoga što ti je došlo od znanja. Pa je znanje koje je došlo Muhammedu alaihi salatu wasalam ono sa čime čovjek sputava svoje strasti i daje svojim strastima mjeru koju mu je dozvolio njegov gospodar. Jer Gospodar, iako je stvorio čovjeka slabim, ukazao mu je na način kako da se odnosi prema svojim slabostima. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji bilježi Imam Muslim od Abu Dharra radijallahu anhu kaže: "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." I u intimnom odnosu jednog od vas sa njegovom suprugom ili sa njegovim bračnim drugom je sadaka dobro djelo. Kažu, o Allahov poslaniće, e ja'ti ahaduna šehvatahu, zar neko od nas strast svoju da upotpunjava wa yakunu lahu fiha ajr i da zbog toga dobije nagradu od Allaha kaže poslanik ali salatu selam ara'aita law wada'aha fi haram a kana alayhi alwizr šta misliš kad bi to uradio na haram način? Da li bi onda imao grije? فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ Isto tako, kad on to uradi na dozvoljen način, on će u tome imati nagradu. Pa ono što čovjek ima od strasti, gospodar nije zabranio, ali je ograničio da bi iskušao oni koji su vjernici i da bi se pokazali oni koji su licemjeri i nevjernici. Kaže naš gospodar u suri Al-Qiyana. Kalla bel tuhibbun al-ađile. Ne valja tako, vi mnogo volite ovaj svijet. وتذرون الاخره a zapostavljate onaj svijet. Nije plemeniti gospodar ukorio čovjeka zbog toga što voli ovaj svijet. Čovjek voli od ovog svijeta sve što je lijepo. Voli lijepu hranu, voli lijepo piće, voli lijepa mjesta, voli lijepu klimu i atmosferu, voli svoju porodicu, svoju djecu, svoje roditelje. Dunjalučki ukrasi. Nije gospodar ukorio čovjeka zato što voli Dunjaluk, nego je ukorio čovjeka da da prednost ovom svijetu na donim svijetu. Kella, bel tu hibbune l'ađile, ne valja tako vi volite ovaj svijet, va teverune l'ahire, istovremeno ostavljate onaj svijet voli ono što ti je Allah dao blagodati. Wa anma bi ni'mati rabbika fa hadith. I kazuj o blagodatima svoga gospodara. Ali nemoj ni jedna blagodat koju ti je gospodar dao da bude razlogom da zapostaviš onaj svijet. Ja i ladina amenu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah. Ovi koji vjerujete, nemojte da vas djeca vaša i imeci vaši odvrate od Kur'ana, od spominjanja, od spominjanja Allaha. Fe, ja ejuha alladine amenu, i da nudije salati sadati mi jeumil džumu'ati, fes'au ila zikri Allah. Ovi koji vjerujete kada se pozovete na namaz petkom, odazovite se spominjanju Allaha. Kada te pozove mu ezin, odazovi mu se, pa makar to bilo ujutru kada osim ptica samo vjernici idu u Allahove kuće. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam ukazuje na to da čovjek kada ostavi nekada svoje strasti zaradi Allaha, Allah mu nadoknadi to velikom nagradom. Nekad ta nagrada bude i na ovom i na onom svijetu, a nekad ostane samo za onaj svijet. Bileže Buharija i Muslim od Ebu Hureyre radijallahu anhu, a ovo je rivajet kod Buharije, da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao li kulli amelin li kulli amal ibn Ademe ajr. Za svaku za svako djelo koje čovjek uradi ima će nagrada. Ašru emsaliha ila 700 mi'eti di'af. puta ili 10 rostruko do 7 700 puta. Illa saum osim post fa innehu li on kaže plemeniti gospodar u ovom božanskom hadisu osim posta on pripada meni wa ana ajzi bih a ja ću za njega dati posebnu nagradu jeda'u shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli ostavlja čovjek postom svoju strast, misli se na intimni odnos, ali se koristi izraz strast, i hranu i piće zbog mene, kaže plemeniti gospodar. Pa je obećao nagradu koja je sigurno veća od nagrade 700 puta. Jer kad kažeš nekome, ako mi uradiš nešto, imat ćeš 10 maraka. A ako uradiš to dobro, imat ćeš 500 ili 700 maraka. Pa on uradi to najbolje, dobije 700 maraka. Ali mu kažeš, ako mi to stvarno uradiš kako treba, imat ćeš od mene nešto posebno. Je to više ili manje od 700 maraka? Sigurno viš. Pa je ukazao na to da ostavljanje strasti biva razlogom velike nagrade na onom svijetu. jedna od najopasnijih stvari za čovjeka je slijedjenje strasti. U suri Merjem Allah uzvišeni spominje Zekeriju alaihissalam spominje Merjem spominje Musa Ibrahima Musa Ismaila i Idrisa. Kada ih je spomenuo, kaže ulaike allazina an'ama Allahu alejhim minan nabiyyin to su oni kojima je Allah dao blagodati koji su bili vjerovjesnici min zurrijeti Adem koji su bili potomci Ademovi min wa min zurrijeti Ibrahima wa Ismail i potomci Ibrahima i Ismaila min men hedejna ođtebejna od onih koje smo mi uputili i koje smo odabrali. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Oni su, kada im se čitaju Allahovi ajeti, na seđudu padali i plakali. Ko? Ti Boži poslanici. Kaže dalje plemeniti gospodar. فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْجِ Zatim su pod, poslije njih došle generacije. Eda'u salate wa tebe u šehevat. Koji su zapostavili namaz i koji su sla, strasti slijedili. Koji su zapostavili namaz i strasti su slijedili. Pa je najveće, najjače, najefikasnije, najjače, najadekvatnije oružje protiv strasti namaz. Kaže poslanik Ali Salatu Sera Muaz ibn Džabelu u hadisu kojeg bilježi imam tirmizi i namaz u zadnjoj trećini noći. Namaz u noći je bila jedna od prvih stvari koje je gospodar objavio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa Prvo što je objavljeno kod većine islamskih učenjaka, to što navodi Imam Buharija u svom sahihu, jeste i pravi smi rabbik, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Pa je potom uzvišeni objavio prvih sedam ajeta sure al Muddefir, pokriveni, ja ejuhal mudathir kum fa andir, odi pokriveni, ustani i opomini. Pa je poslije toga objavio suru al muzemmil, umotani. Ja ejuhal muzemmil kum il lejla illa qalila, oti pokri, umotani, probdi noć, osim jednog malog njenog dijela. Pa je poslanik Ali Salatu Veseram sa pet ajeta i sure Al-Alaq i sedam ajeta i sure Al-Muzemmil dobio naredbu da probdije noć, kumil lejla illa kalila, probdi noć osim jednog malog njenog dijela, nisfehu ovim kusminhu kalila, polovicu njenu ili malo manje od toga, vratili Kur'ane tartila i Kur'an lijepo uči. Koliko Kur'ana, to malo što je bilo objavljeno. To malo što znaš. Pa kad osjetiš slast tog namaza i tog osamljivanja sa ajetima tog gospodara, onda ćeš vidjeti kako to djeluje na tvoju strast nije da poslanik Ali salatu wasalam nije spomenuo primjere u hadisima za slijedjenje strasti i nagradu za onoga ko se svojim strastima usprotivi. U hadisu koji bilježe Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Omara radijallahu anhuma kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, bila su trojica ljudi, bila su trojica ljudi koji su išli putem, kada ih je zadesila kiša. Pa su se sklonili u obližnju pećinu, malu pećinu. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam ovdje, gar. Gar je mala pećina, hajmo reći, onako slobodno površine do 2 kvadratna metra otprilike malo veća ili malo manja to je gar kao što je gar Hira pećina Hira u kojoj je došla objava poslaniku ali se nam prvi put velika pećina kaže se Kehf ili eh, El Kehf kao što je nazvana sura po događaju koji se desio sa onima koji su se sklonili u pećinu. U pećinu može stati više ljudi, dok u malu pećinu Hira ne može stati puno ljudi. Onih mladića ne znamo tačno koliko je bilo, ali u malu pećinu ne može puno ljudi da stane. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa je pala kiša, pa su se oni sklonili u obližnju pećinu, malu pećinu, u tome je pala velika stijena na tu pećinu. Kaže poslanik alaihi salatu selam, jedan drugom su rekli, neće vas spasiti iz ove pećine, jer nisu mogli skloniti stijenu, osim da molite Allaha sa najboljim dijelom koje ste uradili. Neće vas spasiti iz ove pećine, osim da Allaha molite sa najboljim dijelom koje ste uradili, da vam On otkloni stijenu sa pećine. Pa je prvi među njima rekao, okrenuo se sam, da ga ne čuju drugi. O Allahu, ja sam imao roditelje koje sam mnogo pazio. Gospodaru moj, ja nikad svoju ženu i svoju djecu ne bi napojio prije nego što napojim svoje roditelje. O Allah, jednom sam zakasnio. Došao sam kasnije kući i našao sam roditelje kako su zaspali. Pa sam prišao pored njih držeći onu posudu da ih napojim. Pored moje noge, djeca su plakala. Djeca su plačući zaspala, a ja sam pored njihove glave stajao držeći posudu, čekajući da se probudi. Kada je svanulo, kad su se probudili, uzeli su iz one posude i popili. O Allahu, ako znaš da sam ja to uradio samo radi tebe, onda otkloni od nas ovu stijenu. Kaže poslanik Ali Salatu Selam, pa se stijena malo pomjerila, toliko da vide vani, ali ne toliko da mogu da izađu. Kaže poslanik Ali Salatu Selam, drugi od njih je rekao, o Allahu, ja sam imao radnike, najamnike. I svima sam im dao platu odma osim jednom čovjeku koji je otišao, a nije naplatio svoj rad. Ja sam uzeo ono što je njemu pripadalo i kupio sam za to, pa je od toga imalo mnogo imetka. Kada je došao nakon nekog vremena, rekao mi je, Allahov robe, daj mi moje pravo, nisi mi platio. Pa sam ga izveo i pokazao sam mu na dolinu. Rekao sam mu, vidiš li ovu dolinu? U dolini su bili robovi, kamile, krave i ovce. I bilo ih je dosta. Kaže, vidim. Kaže, to je tvoja plata. Kaže, Allahov robe, ne ismijavaj se sa mnom. Kaže, to je od one tvoje plate. Pa je uzeo to što je bilo u dolini, što mu je pokazao i otišao. Allahu, ako znaš da sam to uradio zbog tebe, onda otkloni ovu stijenu. Pa se stijena pomjerila, ali ne toliko da je jedan od njih mogao da izađe. Kaže poslanik Ali Salatu Selam, treći je rekao, o Allahu, ja sam imao rodicu koju sam kao ženu volio. Volio sam je za sebe. Ništa na dunjaluku nisam volio kao nju. I htio sam da je imam. I rekao sam joj to, pa je odbila i rekla je ne možeš me imati osim da mi doneseš 100 zlatnika. U klasičnoj terminologiji zlatnik je od otprilike 4,5 grama zlata. Pa bi to bilo blizu pola kile zlata. Kaže, pa sam sakupljao godinama dok nisam skupio stotinu zlatnika. A onda je zavladala suša i neimaština. Kaže, pa je ona došla kod mene da traži pomoći. Pa sam rekao, pomoći ću ti ako mi se daš. Kaže, kada sam legao među njene noge, rekla mi je Allahov robe, boj se Allaha i nemoj prsten da prekidaš osim s pravom. Kaže, pa sam ustuknuo, odmako se od nje Dao sam joj zlatnike i rekao sam joj, idi. Gospodar moj, ako znaš da sam to uradio zbog tebe, otkloni od nas ovu stijenu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa se stijena pomjerila i njih su trojica izašli pitaj sebe koje je to dobro djelo s kojim bi mogao da zamoliš Allaha, da znaš da si to djelo uradio za Allaha, da ga Allah primi i da te zbog tog djela spasi. Ovi ljudi, oni su bili sva je prilika različitih zanimanja i različitog društvenog staleža, različitog su bili morala, našli su se zajedno u jednoj nevolji. Ono što ih je izbavilo iz te nevolje bila su dobra djela koja su radili. I ono što je važno jeste da su ta djela radili iskreno samo radi Allaha. Pa ako bismo u nekom prenesenom značenju rekli da se ovaj naš umet nalazi u pećini Belaja na koju je pala stijena koju bi voljeli da se otkloni da umet slobodno prodiše onda nek ummet pogleda i članovi ummeta nek pogledaju i vide koja su to dobra djela koja radi od Allaha sa kojima kada bi zamolili Allaha Allah bi od njih tu nedaću otklonio. Svako od nas bez izuzetka. Svaki dan moli Allaha nekoliko puta da ga Allah sačuva slijedjenje strasti. Svaki dan, svako od nas moli Allaha da ga sačuva od slijedjenja strasti i da ga učvrsti na pravom putu koji nije slijedjenje strasti. Ehdina siratan mustaqi. Uputi nas, što znači ukaži nam i učvrsti nas na pravi put. Kakav je to put? Sirata alladhina en'amta alayhim. Put onih kojima si dao svoje blagodati, kao što je rekao put onih kojima si dao svoje blagodati u suri Merijem, pa su ih naslijedili loši sljedbenici, uputi nas na pravi put, put onih kojima si dao svoje blagodati, a ne na put onih, vajril magdubi alehim, vodat balin, ne na put onih na koje si se rasrdio, niti na put onih koji su zalutali. Pa oni na koje se rasrdio, to su oni koji zbog strasti za ugledom strasti da uputa bude njihova. Nisu prihvatili uputu iako je istina, a najupečatljiviji primjer tih jesu židovi, to su oni koji znaju istinu, a ne slijede je, a oni koji su daleko zalutali, jesu oni koji također slijede svoju strast, jer nemaju pravog znanja. Pa svakoga dana ti moliš svoga gospodara da te uputi na pravi put koji nije put onih koji slijede svoje strasti i ostavljaju istinu i nije put onih koji izmišljaju šta je istina. Kaže poslanik Ali Saratu Salam u hadisu kojeg bilježi Ibn Abi Asim u svojoj knjizi je sunne da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao neće niko od vas vjerovati dok njegova hela strast ne bude slijedila ono sa čim sam došao. Iako je hadis slab, značenje mu je sasvim ispravno i podržava ga podržavaju ga kuranski ajet. Pa je garancija mog i tvog uspjeha u tome da nam Allah primi ovu dovu i učvrsti na putu oni prema kojima je on bio blagodaran uzvišenog Allaha molimo njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima da nas učini od onih prema kojima je on bio blagodaran, oni koji su se umjereno odnosili prema strastima i koji su strasti koristili tamo gdje im je plemeniti gospodar dozvolio, a ne da budemo od onih koji zbog strasti ostavljaju istinu i sebi nalaze opravdanje za neslijeđenje istine, niti od onih koji zbog strasti sebi udovoljavaju i pravi put izmišljaju. Allah da vas nagradi i da vam i meni ovo druženje upiše u knjigu dobrih dijela i da nas, kao što nas je ovdje na ovom lijepom mjestu, u ovom lijepom ambijentu spojio, spoji kod sebe u Firdevsu ആമീൻ റബ്ബിലാണ്